tana da matsala tana haifar ma da ciwuka kamar irin su hawan jini da makamantansu galibi damuwa ke haifar da su to wani kuma za a ga a cikin al'amuransa babu damuwa ko da ga abin da lalle ya kamata a ce ya damu ɗan amma sai ga shi bai damu ba saboda yana irin wannan adda wani shi kuma abin da bai taka kara ya karya ba sai ga ya zo ya damai ya kasa zaune ya kasa tsaye ƙarshe sai hawan jini ya biye shi to kaga ka nemi tsari Allah daga irin waɗannan abubuwan musamman a irin wannan zamanin suna da muhimmanci al'ajiz da alkasal mun yi bayaninsa a baya al'ajiz shi ne kasawa mutum ya kasa aiwatar da waɗansu ayyuka na ibada ko ya kasa barin waɗansu ayyuka wanda Allah ya ce wanda na yi a bayyana kenan wa ma an ta'alamu bihi minni da duk dukkan wani laifi kuma wanda ka san na aikata ya Allah innaka antal muqaddim lalle Allah kai ne al muqaddim mai gabatarwa wa antal wal muakhir kuma kai ne mai jinkirtarwa la ilaha illa anta babu wani abu wanda ya cancanci abauta masa bautar ta zama gaskiya illa anta sai kai Allah to wannan addu'ar abu huraira allah ya kara masa yarda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana yawan yin wannan addu'a yana yin wannan addu'a wannan ita ma addu'a ce wadda ta neman gafar zunubai sannan an yi amfani da jawami ulkalimi wanda duk wani zunubi babba ko ƙarami na mutum ya shiga nan ciki domin ka ce zunubin da kai da wanda za ka yi a nan gaba ta duk wani zunubi ya shiga ciki ka ce da na ɓoye da na fili da ba zunubi ko ka ɓoye ka yi ko ka fito fili ka yi ta ga duk wani zunubi ya shiga ciki to sai kake roƙon allah ya gafarta maka ya yafe maka waɗannan zunubai addar sai ta kulle da yi ma allah subhanahu wa ta'ala kirari antal muƙaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa wannan duk yabo ne ga Allah subhanahu wataala da jinjina gare shi dan wannan aika mun kafa da shi ubangiji ta'ala ya karbi wannan addu'a wannan hadisin shi ma hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce imam ahmad ya fitar da shi a musnad nashi da ishaqa imam al sannan muhammad nasiru dina albani rahimullahu ta'ala ya inganta hadisin a saihul adabin mufrad nashi haddasa amru ibn Marzuq, imam al-bukhari ce haddasa amru ibn marzukin kala akhbarana shu'ba an abi ishaqa an abil ahwasi an abdullahi qala kanin da biyu sallallahu alaihi wasallam ya da'u allahumma inni as'aluka al-huda wal afafa wal gina wa qala wa ashabuna an amru wattuqa wannan hadisin ya fito daga abdullahi yani abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu sahabiyun jalil ya ce kanin nabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo, manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a kana tufidul istimrar a wani yana yawata addu'ar allahumma inni as'aluka huda ce ya allah ina ro ina ne ina ina roƙonka shari'a alhuda a shari'a ke kenan a rushe. ina roƙonka shari'a shari'a a hannun allah take duk wanda Allah ya shirya da shi ba wanda zai batar da shi idan Allah bai shirya da mutum ba ba wanda ya sai shirya da shi ko annabi Allah ce masa yayi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka iya shirya da wanda kake so sai dai Allah shine wanda yake shiryar da wanda ya so a cikin bayansa shi yasa sai ake roƙon Allah shirya yace Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ina ka shirya ka shiryar da ni ka ɗora ni akan tafarki na daidai a abin da ya shafi aƙida a ayyuka na ibada a mu'amala ka shirya ni akan tafarki na daidai wal afafa ya Allah ina roƙonka kamewa kamewa al afaf kamewa mutum ya kame daga harab mutum ya kame daga abin da ba haƙƙinsa ba daga abin da ba halal ɗinsa ba walgina ya Allah ina roƙonka wadata wadata a nan suka ce ginan nafsa ke nufi wadatar zuci ka samu wadatuwa da abin da Allah ya ba ko da kaɗan ne ko da kaɗan Allah ya ba ka ji ya ishe ka ba ka hangen da hannun wani balle ka hango abin da ba halittanka ba ka samu wadatuwa ke wannan wadatar zuci tana da matukar muhimmanci duk wanda ba a ba shi wadatar zuci ba a duniya ba abin da zai isa in za a tara mai duniya gaba ɗaya a ce ga ta nan tashi ce wallah zai ji ta masa kada banzan allah ya gaya mana a hadisi ya ce dan adam da za a ba shi kwari guda tafki guda a cika mai shi da zinari a ce to ga yanar an baka wannan bai shi mutum ba magana ce amma da yake dan adam mai buri ne sai ce dama guda biyu ne da kuma za a bashi bin sai ce dama uku ne magana ce ba abinda ke cika ba da ke biya ma dan adam bukata sai kasa idan ya mutu an sanya cikin kabari to ya san ya gama da duniya da ya wadatu to kaga wadatar zuciya da neman shi sa za ka dinga mamakin mutanen nan sai ka ji mutum ya saci biliyan goma kai sai ka dinga cewa to ai shi wannan wai bata ishe shi ba shi kaɗan yake ganinta kai ba da za a baka ita haka za a ganta ta koma kaɗan shi sa sai ga suna sata ka rasa abin da za su yi da kuɗi mutum guda a kaba shi ana tuhumar shi ya saci biliyoyin kuɗi wanda shi ya san cewa wannan kudin bai iya lalata sai dai wani iftila'i da ubangiji ku kalla yanzu wannan mutunan da aka kamo daga nijar mai ne yake kowa nawa ake tuhumar shi shi ɗaya Shifa darakta ne kawai na wani bangare masu amsayi fanshu amma ji abin da to duk wanda bai da wadatar zuci ba abin da zai wadatar da shi a duniyar nan to kaga ita ma tana da muhimmanci sai manzon Allah yake roƙonta wa qala ashabuna an amru yace malaman mu sun ce an samo daga amru to nan wani amru yake nufi sai malamai suka sabani la'allahu abu ishaq tana iya yana nufin abu ishaq idan ka duba cikin isnadin waɗansu malamai suka ce tana iya shi ne zanyoyo ruwaya a wani wuri to waɗansu kuma suka ce a'a ba wancan amru yake nufi ba tana iya yiwuwa yana nufin amru ibn marzuk amru ibn marzuk kuma shi ne malamin bukari a wannan isnadin mun gani domin amuru biyu suka zo cikin islarin to kowane zai daukar kowanne su malamai suka ce wannan na farkon to shi wannan amuru din yake cewa ya yi wata ruwaya a cikin wannan ruwayar akwai wattuka ya Allah ina roƙonka shi ne shine takawa jin tsoron Allah kaga wannan addu'a tana da matukar muhimmanci Allahumma inni as'aluka al-huda wal afafa wal gina duk abubuwan nan hudu ba wanda yake baya wajen muhimmanci shirya kamewa wadatar zuci jin tsoron allah su adda ce mai matukar muhimmanci yana da kyau mu haddace ta ya zamanto kuma muna yawaita roƙon allah subhanahu wata'ala da ita a cikin addu'o'inmu hadisi ne kuma sahihi hadisi ne ingantacce imamu ahmad ya fitar da shi a musnad da imamu dayalisi da imamu turmizi da ibn hibban muhammad nasuddin albani rahimullahu ta'ala ya inganta wannan malam malayin ce haddasa na حدثنا haddasana حدثنا بيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا جريري عن ثمامة ابن حزن قال سمعت ثمامة ابن حزن ثمامة ابن حزم قال يتي سمعت شيخا شي ثمامة ابن حزن ya ce ya ji wani dattijo sami ita shekan yunadi bi ala sautihi ya ji wani dattijo yana addu'a da ƙarfi yana mai ɗaga sautinsa yana cewa allahumma ya allah inni a uzubika mina sharri ina neman tsarinka daga sharri la ya shay'un kada ya garwaya da wani abu daga cikin ayyuka na da abin da sharri ya shiga lalata shi yake kultu sai shi wannan mutum ya tumama ya ce man da sheik wannan dattijan wane ne kila sai aka ce masa abu darda ne sahabi ne abu darda sahabi ne abu mai muka ce ake ce wasu shi ya yi zamani da manzan Allah da wayansa da komi amma ba su taba haduwa da manzan Allah mukhdaram mukhdaram to shi su mama haka yake mun gani su mama marwacin wannan hadisi ibn hazmin mukhdaram ya yi zamani da manzan Allah amma bai taba ganin shi ba malai ce haddasana haddasana abdullahi ibn muhammad قال حدثنا أبو آمر قال حدثنا إسرائيل عن مجزعة عن عبد الله ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أخرني بالثلج والبرد walma ilbarit kama yi ɗashiru thawbul eh, danasi min alwasaki sun mai ƙun allahumma rabbana lakal hamdu mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil amashi ita min shay'in ba'd wannan hadisin daga majza'ata an abdullahi Ibin abi aufa majza'a ya karbo daga abdullahi ibn abi aufa abdullahi ibn abi aufa sahabi ne annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana Ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance kulu yana cewa Allahumma dakhirni bis-salji wal-barad wal-ma'il baridi ce yana yin addu'a yana cewa ya Allah ka tsarkake ni ka tsarkake ni daga na bifalj da athalj shine wannan snow bisa kankara walbarad da kankara din walma'il baridi da kuma ruwan sanyi snow bisa kankara da ita kankara kanta da kuma ruwan sanyi ya Allah ka wanke ni daga zunubaina da waɗannan sinadaran guda uku kama yi ɗashiru addanas kamar yadda kake fitar da tufafin da ya yi dauɗa minal wasaki daga dauɗarsa a lokacin da aka wanke shi اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد سيشي اللهم ربنا يا الله أبنجتنا لك الحمد بودياتا تبت غريكا ملء السماء gwargwadon cikar sama wa mil al'ardi gwargwadon cikar ƙasa wa mil amashi ita min shay'in ba'd gurgudan cikar duk wani abu wanda ka so a cika ya Allah min ba'd bayan sama da ƙasa ne kaga wannan addu'a ce wanda ita ma ta neman kankare zunubai ta neman wankewa daga zunuban mutum malamai suka ce hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci a wanke zunubai da kankara da dusar kankara da ruwan sanyi saboda su zunubai ana kallon wani abu ne mai zafi suna da zafi to kuma ruwan sanyi ya fi kaiwa matuƙa wajen kashe wuta mai zafi shi sa sai aka ambace su a wajen wanke zunubai din manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mun shayin bayani shi dai baya zunufi so in kaji ya irin wannan addu'ar ne hikimar yanayi ne don ya koya mana yanayi ne don ya koya mana domin sai ya yi ne abin zai zama ibada su da haka mu da muke zunubai ba dare ba rana ya kamata mu dinga irin wannan addu'ar. musamman irin wannan lokaci wanda muke ganin zunubai sun yi yawa zunubai sun yi yawa har muna ganin zunuban nan su ne suke jefa ba halin wahala da kunci wanda muke a ciki to ya kamata mu koma ba Allah ta hanyar yin irin waɗannan addu'o'i na neman wankewa daga zunubai wannan hadisin hadisi ne ingantacce ibn asakir ya fitar da shi a littafinsa a tarik sannan albani ya inganta shi a sahihul adabul mufrad nashi قال المصنف حدثنا عمرو ابن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana yukfiru an yad'u bi hadha ad-du'a allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar qala shu'ba fa dhakartuhu liqatada fa qala kana anas yad'u bihi wa lam yarfa'hu wannan hadisin imam al-bukhari ya karbo daga malaminsa amru ibn marzuk kun tuna shi ko mun wato hadisinsa a baya daga malaminsa shu'uba nan ma daga malaminsa shu'uba ya ce haddasa na sabit a wancan na baya kuma an abi ishaq mun gane kaganan isnadin ya abunga amma shi imam al-bukhari daga makaranta ɗaya ko wannan hadisin an anas daga anas dan malik sahabi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana yukfiru an yad'u bi hadha du'a anas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan yin wannan addu'a yana yawaita wannan addu'a yana cewa Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan ya allah ka ba mu kyakkyawa a nan duniya ka ba mu kyakkyawa a gobe kiyama mene ne kyakkyawa waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da kyakkyawa kullu ma ɗahul abdu fi min yi la'imu ɗaba abu min minal aishit ɗayyiba walgina wal'afiya wal'izza walmar'atul hasana wa gairi zalika mimma ta shahihil amfus wata lizzul a'il suka ce alhassana mai kyau a nan duniya da ka ce shi ne duk abin da za a ba mutum wanda allah zai ba shi a nan gidan duniya wanda zai yi daidai da abin da yake so a ransa kuma abin ya zama zamanto mai kyawu ya ce abin da ya shafi wadata abin da ya shafi lafiya abin da ya shafi izza ɗaukaka kenan ka yi ce har da almar'atun alhassana abu mace mai ɗa'a mace mace salihan mace wa gairu zarika da dai sauransu daga cikin abin da dare yake sha'awa a nan duniya wa kadhalika kullum ma yudahu fil akhirati an yakuna hasana bila wasidatin aw haka a gobe kiyama duk wani abu wanda yake kyakkyawa yana roƙon Allah ta'ala ya baka shi wa an ali radiyallahu anhu alhasanatu fid dunya almar'atu salihah wa fil akhirati an samu wata ruwaya daga sayyidina ali Allah ya kara masa yarda shi sayyidina ali yake cewa alhasanatu fid dunya almar'atu Saliha haka yace rabbana atina allahumma atina fid dunya hasana yana da yace ita ce mace saliha a lahira kuma yace alhur sune wannan mata na aljanna hurul in wa an hasanul basri alhasanul basri an samo shi kuma daga wurinsa yace alhasanatu fid dunya al wal ibada shi kuma ya ce abinda ke kyakkyawa a nan duniya shine allah ya ba mutum ilimi sannan kuma allah ya ba shi yawan ibada ya zama mutum ne mai ibada mutum ne kuma mai ilimi ya ce wafil akhirati a lahira kuma aljannatu shine a ba mutum aljanna mun gane to haka dai malamai suka dinga maganganu amma dai duka idan ka koma maganganun za ta koma maganar da muka yi farko cewa a ba mutum duk abin da yake sha'awa yake so a duniya wanda yake mai kyawo musulunci ya da wannan abin kuma ya zo masa hanya halaliyarsa ya shiga cikin alhassana abin da ya shafi lafiya abin da ya shafi arziki wadata ɗaukaka macen ta kware 'ya'ya masu da'a masu biyayya makwabta na kirki duk ya shiga ciki su kaga addu'a sai mai faɗi kware da gaske waƙina azaban nar sannan ya ce ka kare ni daga azabar wutar jahannama to anas dan malik ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan yin addu'a da wannan mun gane ƙala shu'uba sai shu'uba ya ce shu'uba ya ce me ya ce yawwa ya ce fazakar tuhuli da faƙala kana ana sai da ubihi walam yarfahu shi shi uba a kaganan malaminsa a cikin isnadin shi ne sabit ko sabit al-bulali shi amur ibn marzuk shi ya karbo daga shu'uba shu'uba ya karbo daga sabit sabit ya karbo daga anas haka ne to sai aka ce kala shi'uba shi'uba ya ce fadakartu likata da ya ji wannan hadisun sai ya je tambayi da mun gane ya tambayi da a ruwayar imamun muslim da ruwayar abu dawud da ruwayar imamun nasa'i ya ce sa'ala da anasan ayyud da'awatu a habba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa zakara allahumma atina fid duniya to shi uba ya ce na tambaye fa zakartuhu da ya je ya gaya makata da ya ce to kaji abinda anas ya ce mai za ka ce faƙali sai ya ce kana anas ya da ubihi anas yana wannan addara walamiyar fa’ahu amma bai ce daga manzan Allah ba mun gane bai ce daga manzan Allah ba walamiyar fa’ahu bai daga hadisin zuwa ga manzan Allah ba me kuka fahimta anan na a wajen wa a shi na zai ɗauki hadisi mai kofi shi da ba sahabi ba hmm? a durwaya ce wannan durwaya shi uba ce wajen wa wajen anas ya zama ne a ya gaya maka a hadisin baya ya ce manzana yana yawan wannan adaruku ko yake mi a faƙala ya ce ƙala shuba ba tuhu likata da na faɗa ma da faƙala sai kata da ya ce kana anas ya da ubi ya eh, anas yana wannan addar walam hu, amma bai daga hadisin zuwa ga manzan Allah ba amma mu a ruwa da ke hannunmu nan mai aka ce mana cewa aka yi haddasa amru ibn marzuk kala akbarana shuba kala haddasa Fabit an anas annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kaga ba makufi bane ba kenan eh to wajen wa yake makufi a ah, wajen ka tada ba makufi bane ba e to me yasa yana yace walam yarfa'ahu na shiwa

eh ayo ina kake da hadisin kata da anan ciki ai ba ka da hadisin ina ina hadisin kata da yake nan ciki a ayo ai ba ma ka isnadin ai ba ka da isnadin shi nan? balle ka gane mauqufi ne ko marfu'i ko ka ga isnadin shi a wannan ba za ka dogara kan wannan ba shi abinda ya ce mana fa zakarta hu liqatada sai na tambayi katada faƙali sai ce kana anas ya da ubi anas yana addu'a da wannan addu'ar walam ku amma bai ɗaga shi zuwa ga manzan Allah ba sai ce mai ka fahimta daga nan Thank you. shiwa ya hausa anas ke addu'a bayan kai kana da isnadi nan anas ya ce ma daga manzan Allah a ina a sai na ce in kata da ya ce haka kai aika san ba haka bane batun da kai ga isnadi a wurinka yau anas zai maka tadlisi anas ko sahabi ne to ya zama ike kenan eh wannan hadisin ne wanne Mm-hmm. na abin da ba a fili yake to abin da yake nufi shi shuba da shi roto mana wannan hadisin daga sabit daga anas anas ya ce daga manzan allah yana wannan adda ko to sai shuba ya ce sai na tafi wajen katada abin da za ku fara cewa waye katada sahabi ne shi ko ba sahabi ba ne ba eh to sahabi ne sai ina shi uba ya gan shi eh ba sahabi ba ne ba kenan ko ba haka ba sai ya tambaye shi kaji wani hadisi sai ya ce mashi kana anas yad'u bihi a afwan kata da sahabi ne sai je tambaye shi wannan yana mana shi ci shi ba shi ma tabi'i ne kenan sai ya tambaye ya da ubihi anas yana wannan addu'a sai ya ce walam yarfa'ahu amma shi da bai daga hadisin zuwa ga manzan Allah ba da ya tambaye shi kawai sai ce anis yana yin wannan addu'ar bai ce mai daga manzan Allah ba shi ne kawai abin da yake nufi shi shi shi shi shi shi shi da ba anis ba domin kagara da ya je tambaye sai ce eh manzan Allah yana yi to da ya daga hadisin sai ce a kawai anis yana wannan addu'ar bai ce mai manzan Allah bai ce mai ya daga hadisin zuwa ga manzan Allah ba shi ne kawai labarin da ake so a bamu mun gane Allah sa mu dace a shiwa a'a tun da kai kana da wani isnadi wanda ya je ga manzan Allah ka san hadisin ya je ga manzan Allah amma dai kawai da zai bashi bayani bai ce mai ya ce eh ana sai na wannan addar kawai haka ya ce shi shi uba a ya san ba sai ya ce mai daga manzan Allah tun da shi yana da hanya daga manzan Allah mun gane to shi kenan to kaga wannan addu'a ce mai matukar muhimmanci duk wani alherin duniya yana cikin wannan addu'ar. duk wani alherin lahira yana cikin wannan addu'ar. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan yin wannan addu'ar. yake yawan yin ta addu'a ce budaddiya ba wani lokaci wanda aka ce a yi ta abinda ya tabbata a sunna kawai manzon Allah yana yin ta a wani wuri guda daya wanda zaka iya cewa an kebe ta shine idan yana dawafi tsakanin rukunin yamani zuwa hajjarul haswat tunan tsakanin in ya taho yana zagaye dama shi da wafi ana yi ko adda'a ko zikiri ake ko makaratun alkur'ani to amma da ya zo rukunin leman zuwa hajjarul aswat to rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati ita kawai yake da ya zo inda hajjarul aswat yake kuma sai aje kuma sai ya ɗauki wata mun gane to amma idan ba nan ba ko ina kana iya wannan addu'ar ya halatta addu'a ce mai matukar muhimmanci duk wani alheri tunkulalliyar addu'a ce idan aka ce za a buɗa ta komi zai iya shiga duk abin da kake nema a duniyan nan inda ya halal ne wannan abin ya shiga nan ciki mun gane shi ya sanya shi allah baya son ma addu'a a kacaccala addu'a ya fi son dunkulalliyar addu'a da ka ce mai rabbana atina fi duniya hasana duk abinda kake so ya shiga ciki ba wasu ka kana ma Allah gwari-gwari ba shi ya Allah ina son kaza ina son kaza ina son kaza ka dunkule su kawai cikin kalma guda ayu Allah ba ya sa abin da ke cikin zuciyarka ba in kana roƙon aljanna kawai aljanna za ka roƙa shi yasa wani mutum da ya ji ɗansa yana addu'a yana cewa ya Allah ka bani gida a cikin gidan aljanna sai ya ce ya Allah gidan ya zamanto yana gefen dama a cikin aljanna ya Allah gidan a yi mashi fenti sai ba bai ce kai tsaya in za ka roƙi aljanna ka roƙi aljanna wannan ta'addanci ne a addu'a kai ma Allah gwari-gwari <laughs> to idan aka gina ba gida a hagun aljanna sai ka ce ba ka shiga <laughs> ko kai ka ce a bai yalan fenti sai ka iske shi da girin ɗin fenti sai ka ce ba ka shiga cushe ya sanya allah bai son in ka ce in ka ce rabbana na fi duniya hasanatan akwai abin da bai shiga ciki ba eh to kawai ka tsaya da shi kenan shi yasa da Allah ke yawan yanta kai wani lokaci fa shi Allah ya ma fi son kai mai kirari sai biya ma bukatar ka wannan du'a'ul ibadat annabawa yawanci da su suke roƙon Allah annabawa ba su suka yin du'a'ul mas'ala ba wannan manzo Allah da kaje na ta wannan addu'a mu yake koya ba amma shi addu'arsa hasbunallah wa ni'mal wakeel la haula wala quwwata illa billah kaga nan duk ba wani abin da aka roka amma addu'a ce ta ibada ka in kai ne ya zaka ce yawwa haka zaka ce ya Allah wannan bala'i da na fada Allah ka hidda ni <laughs> amma alqur'ani bai sai mana annabi Yunus ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin akwai cewa ya Allah a hidayen daga ki du'awul ibada ce kuma Allah ya ce ba don ita yi ba da bai fitowa walaula kana minal musabbihina ba don tasbihi yi ba bisa fi batnihi ila yau yawmi yub'ath nan zai mutu kawai ya zama kabarinsa to sai dai shi dan adam ya fi son shi da ya hiddo matsalar shi fili ko ba haka ba ya fi son ya fito da matsalar sufili to babu laifi kuma ka fito da ita dan amma dai ka ba addu'o'i irin na manzan Allah yana da kyau kwarai da gaske wannan addu'a ce shamila kwarai da gaske komai ya shiga cikin ta yasa manzan Allah yake yawan yin ta za ga shi ma anas din bai da wata addu'a sai ita duk lokacin da zai yi addu'a ita yake yi قال البخاري حدثنا موسى musa حدثنا حماد yani ibn salama an ishaqa me yasan yanan yace yani ibn salama na waye ɗaya hammad ibn wa eh, ya sunan shi to shi kenan muje malai haddasa musa ƙala haddasa hamad sai ce yani ibn salama an ishaqa ibn abdullahi ibn abi talha an sa'id ibn yasari an abi huraira an abi hurairata kana sallallahu alaihi wasallama yaqul allahumma inni a bika min al faƙari walƙillati wa zillati wa uzbika an azlima aw uzlama abu huraira Allah ya kara masa yarda yace ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana wannan addu'ar me yake cewa Allahumma inni ya bika min ya Allah ina neman tsarinka min alfaƙari daga talauci talauci mun san talauci ko? <laughs> eh Allah sauki to shi talauci a yana da matsala ne <laughs> Allah sauki shi alfakar malamai suka ce asluhu kasu faƙarin zahir wa yi samaru ala arba'ati aujihin al'ula wujudin hajjati abdaruri wa zalika amin lil insan ma dama fi darin duniya akwai alfakar talauci na lalura na to na dole wanda duk dan adam yana da wannan yana da wannan talauci shine abinda Allah yake faɗa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah duk dan adam din duniya fakiri ne talaka ne a wajen Allah ko ba haka ba duk kudinsa duk mulkin sa yana da bukata wajen Allah ko bai da ita yana da bukata to kaga ta nan gefen duk wani dan adam ya zama talaka mun gane to sannan akwai adamul muqtadiyat talauci wanda muka sani shine inda Allah ke yalil fuqara alladhina usiru fi sabilillah kaga nan rauni ake nufi kamar waɗanda aka tare a madina a makakai ka kasa hijira saboda rauni sai allah ya kira su da fakirai mun gani sannan na talauci shi kuma allah yake cewa inna masu da katulil fukara to ciki wanne manzan allah yake nufi a ah, suka ce wannan yake nufi na talauci din da wanda muka sani shi manzan Allah yake nufi saboda shi talauci yana sa wauta wani lokaci yana sa sai ka mutum ya yi wata magana in ba ya sannabi wannan magana tana ya kai shiga kafirci ka ga mai ya jawo masa talauci Allah sauke to yake neman tsari daga irin wannan talauci sannan yake cewa walƙillaci da kuma alƙilla menene alƙilla ai ƙillatin khairat ƙillatin khairat yi alhajatu ila ma utatu awil khalq shine karanci karancin alkhairi duk wani abu na alkhairi wanda zai zo maka to ya zo da yawa ba ya zo dan kaɗan ba wa zilla ya Allah ina neman tsarinka daga zilla shi kuma zilla shine kaskanci mutum ya zama zalil ya haƙiruhun nas ya zama kaskantacci wa uzubika an na'am wa uzbika an azlima ya Allah ina neman tsarin ka daga in yi zalunci au uzlama ko kuma ni a zalunce ne ka kare ni daga yin zalunci ka kare ni daga a ne ni kaga wannan ma addu'a ce mai muhimmanci kwarai da gaske a uzbika min alfaqar wal qilla zilla wa uzbika an azlima aw uzlama ta ma yana da kyau kwarai da gaske musamman a wannan lokaci wanda zalunci ya yawa kar ka fada cikin masu yin zalunci kar kuma ka fada cikin waɗanda za su zalunce ka ƙarancin alkhairi kaskanci talauci duk abin gudu ne musamman irin wannan zamanin namu na yanzu to yana da kyau mu dinga neman tsarin Allah daga waɗannan abubuwa da muka ambata wannan hadisin sahihi ne yana cikin Abu Dawud hakim ya shi da Ibn Hibbana da Imam Ahmad a littafin sa al-Musnad قال البخاري حدثنا محمد ابن أبي بكر قال حدثنا مؤتمر الليس عن ثابت ابن أجلان عن أبي عبد الرحمن عن qala kunna inda annabi sallallahu alaihi wasallam fada bidu'ain kathirin la nahfazuhu fa qulna da'awta bidu'ain la nahfazuhu fa qala sa'unabbi'ukum bi shay'in yajma'u dhalika kullahu lakum اللهم إنا نسألك مما سألك wa محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله أو كما قال wannan hadisin imam al-bukhari ya roito shi daga isnadinsa yana cikewa kan abi abu umama kala ya ce kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna wurin manzan allah sallallahu alaihi wasallam fada abidu a'in kafirin sai manzan allah ya ta'addu'i la na hafazuhu muka kasa har da ce su sai muka ce masa da auta bidu'a'in manzan allah ka yi addu'o'i da yawa la na hafazuhu ba ma iya kiyaye su kala sai ya ce sa'unabbi ukun bishai'in to zan ba ku labarin waɗansu addu'o'in yajma'u zalika kullahu lakum za su tattaro muku dukkan addu'o'in da nayi yace ku dinga cewa Allahumma inna nas'aluka na biyu ka Muhammad ya Allah muna roƙonka ko ko muna roƙonka duk abinda annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya roƙe ka wa min min ku na biyu ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna neman tsarinka daga duk abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsarinsa sa a wurinka Allahumma antal musta'an ya Allah kai ne wanda ake neman taimako a wurinsa wa alaika albalag wa alaika albalag ai alkifaya sannan kuma wadatuwa ko isuwa gare ka take wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai a wurinka ya Allah ya ce auka ma ƙala ko kuma dai wani abu kamar haka mun gane to wannan hadisin shi da ifi ne sun ce fi isnadihi laisu ibn abi sulaimi kun gan shi حدثنا محمد ابن أبي بكر حدثنا مؤتمر الليس ليس ليس مغنش تسوننس ليس ابن أبي سليم قال ابن حجر سلوك ابن حجر يسير ميغس كيانيش amma iktalada jiddan sai dai yana garwaya hadisan manzan Allah da yawa walam ya tamayyad hadithuhu bai iya ba iya bambance hadisan shi da kuma na wani wanda ya cakuda da shi faturuka sai aka bar masa hadisi aka daina karba hadisi a wurinsa mun gane su hadisin bai inganta ba shi wani muna ga mun zo kan gaba dama sai mu tashi hadisi na 680 kenan daidai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa a kira sallah